Merhaba serçe. Hum qiratin em strana ki despepkin. Eri başa. Eri. Kerem. olması lazım. Malatava evet. Sanki Paşa gerek için diye <laughs> Haram çumat geldi. <laughs> Zeyni de ber bir geberi betim. <laughs> E az tuhazım besa geberi geveri bikin. Gever u şah u çeli çi farkiyet nabeyna vada heye yani çiye kiti heye آرام تو جان از بیجم کلم که مستی براستی یعنی از یعنی بومن من گور آنجی شاخ آنجی هکار به ناف هرم کردستان به هرم که جدایم به چاند خواه هنر خواه گوتنین خواه مامکی خواه و پیکنوکی وی گلکن بروی چنده جد بیجم ناوا کردستان ده هر جهه پاک مایی هر جهه اورجنال مایی از بیجم هکاره گوره شاخه یعنی از و دفکرم Hmm. yani بر بلکه jiş şiayel mi utsal çünkü alseye جبروی که چند دو هنره و بیتر خوپارست دیه براستی براستیجی و یعنی کسک از بارم یعنی به چندک در دور نرا کریه نافخوا به هیجی به اورژینالیتی خوا بخرا نکریه بروی چنده جی بومن جهک جه که از بیش هر کسی که لسر هنری لسر چنده مجول بدن لازمه بشه تحکاری یعنی جی ایم. وی هرمی ها بهدینان و برخی بوتان ببینتن یعنی وان اوان وان سترانان وان گوتنان بزانه بتن یعنی بجم هرمی که طیبت هد به چند دیوان مرو بالا خود دی مثل گوریاته ابی چی سر یا دنگویشه بله یعنی باندورا دنگ دنگویجیه دی چخا مایی یعنی تو خود چه جدی که یعنی بهتر نیزی که دنگ بیجی یعنی موزیکا مدرن بهتر تا دکشینی یا راستی بری تکی یعنی بلکی به به آن گوره دنگ بیجی من خلد بداند بیجی موزیکا هر مدرن دنگ بیجی به هر مالکی دا چقاسی ندر کبتا درجی و به جی نبتن به هر مالکی کردستانی دا دنگ بیجی که هم. به از جی وی آواید بیجم باپیدم میشه دنگ بیش اک بیم مامی میشه دنگ بیش بیم بروی چندی اکشی او بینه سبب که از سر دنگ بیش دیج مجلد بیم به چتر جی لعالی بوتان بهدینان از دنگ بیش که او رخد بیشم من سر حد جند بیشم و به هر دنگ بیش دیه خوشه و جدا جدا جهوی هیا لناو چاند هنر کردان دان اما جو ما دنگ بیشتی از سرمت تاثیر کرد اد بجمی هر همه یا و کال باب همه چی گوت من همشی وید بیشن چی فرقیت نوین دنگ بیشی بوتانی و یا سرهدی هی گلو یا براستی به هر هرمه که دنگ بیشتی هم جدا یا یعنی به بیشم مردین امراده کنی دنگ بیشه که هری مزم بیو جدا تیا و زحب بیو و در بجم حریما سرحد شاکر هبو عبد کریم هبو رستو ابجی دنگ بجی سرحد نه دنگ بجی حریما زنن یکو نای به حریما ما چیتر لسر گوی لیستنی دنگ بجی ما ویدا جدایه چیتر آلی پایزوک آنجی ایهو کام ود چیتن لبرو چنده حریما ام کو لیدجین یا حکاری بەهدی نام بۆتان بەروی چەندی لەسەر بچێکی جوداتیەوەی هەیە لە نابرا سر هەدێ و هەرێمە مەدا با پرێتژ بێتر ئەیهۆک و ڕاستا بەێ بله، بله. با پێژی چێت ئەیهۆک توێژیان یا ڕاستی ئەیان بێژن چەندیان باشی دنگ بیجی بە دەنگ بیجن هەرێمەمان بێژن دورێدا ئالمۆ مەزی هەیە آلبوم داشتی چند سترانک و, و رنگی نه دو بیشم اما ایش افجی بیشن اما بیشم بلا آلبوم در که جایی من مهوانه تا طبی طبی پشتی آلبوم پشتی آلبوم در نمه پشتی آلبوم او بکن سترانه خوش و پایزو که خوش بین پروگرامات تا برنامه تا خود حضر یعنی که دوره سترانه که از بارو میاد سترانه که بیشم سترانه که دەنگ بێژی بێژن ez barim geleriye galo dawdê xilo gotim li dawdê xilo kirapêtê xaçê xaçû jî gotiye em bêjin های زبات خیر دا تم باری آفت کالو یوم گس بات خیر دا تم باری دمنه و سکری تسل میگرتی کم نیاره و هگه یارتم چتره پیروز حب بارک هگه یارتم نه چتره کلا حلب مولا بابتا کمی سال جاره hay hay Dem goyo kasam ala bavete binde pırsa pırsı fiye vayim Dem goyo bırcam ala bavete binde vasfiye vayim Sara یا وزمه ولم گو قیمه قامه موشه سلمشی آخ نمینم نمایه نمینم نمایه نمینم نمایه نمینم سردانی و دنیایه خسونی خسونی خانیم ولم گوزه چو ما خسراني خانیم دم گویا خوش دنگ شالالو نه ولد دایر ربنا لانی لامی عبدالیم Ah ne minim ne moye ye ne minim ne moye ye ne minim ne moye ye ne minim serdani ve dünyaya خودش خوش بیا راستی استرانه ها ده جیانم ده جهه که جدا هایه ده کردستانیان وقتی که کردستانی جبو زارو که خواه لوریک دلوراندن استران به طیبتی های اوه اش به لوریک آنه دم از گوه بدم جی من جیانم من هر تون بر چاویم در باز بیم بروی چنده بوم جهه که طیبت هایه سپاس تگیری که خوش شد تو سپاس وقتی سا مثلا هن سترام سا چیروکی کیوان هم بن هنه خوده یعنی کارکیت جی دنگ بیجی مثلا هر قد بحثیت تکیر یعنی چلی مثلا ما خوابن خب اسمو کالکی خواهی ندید یا سترانه کالکی من جز بریا مام من حتی ایرو نه به هر سترانه که چیروکی آن آیرین همجه هند قدر پیش کتیم نن به هر سترانه که چیروک آنج بیجن اما یعنی هر که هەر یک خواه هیه نزانم هم یه به هر امام هم والله ایجی باش نزانم یه بارية یه نوسا سوانم بارية لسه مثلا ما عادتهم ملی ما سرشو نظام وقتی سو بردلی هیه بردلی سترانه که حسن و ولی سو بردلی گوتنه هاتیه چکرن Wê derê mesela çawa bêjim Hasan heye kurê welî ev keçe ev hesket nadene ee, wê paşî e, keçekê dixwazin ee, berdevê ji wise na Kurdan da jê beri ew tişt bu. Ee, aliyê e, zawa gereke gereke keçekxwa bideteva Unë hast khast e, avshu keçan za kish gunde kish bege keçav dane naveje asu bu nafstran jit. Nave keçik asu. Ere. E, nafstran jit bejit e, asu begori asu berdeli. Stranji ev gotin derbastı bit. Yani ev vederi datet. Straneki tahsitaje asu. Mizani bu asu başur te gotin yani pe te karani ama bakur mizani bu. Asu nav halkide gotin asu heye. Vaktin ezet işte gidince birisi ev e, e, Sıraneki din heye şekir ağaç şekir ağaç kiye çava çeviye ertoşi bes ertoşi et راست Aşire ertoşi به هر ما ارتوشی هنه به ارتوشی جی دازده باوکان جدین به آقای ارتوشیان شکر آقا بود اه، شکر آقا باریه دولتی و استرام گلک سر حق ننویسیم جدا جدا تی نگوتن و او استرام سر وی چندی سر شکر آتیا گوتن حکیم بخواست نمچن آرام بحث آسو و ویلی کر نمچن وی آنجی شکر آتیا تشین بیجن شکر آتیا خوش شکر دست بکی او بیجن که پاشم یا اوش بیجن یا Öş بینج şekir بینج کرم Ev kiş yani asu اول ویلی آسو هدی Yani şu bu asu hatiye insan. Yani deserve. فاس Scott خوش گله کی بود گله کی جندیو از بارم جندی هم عملی عملینا بنا جندی نه از گوات جندی نه تیش بوتی راستی بوتی زد عملی نه خوشیم چه جندی گوتنه که زم شیرینو که گوتنه که خوشه بله اشوان توش جد مرا استرانه که نبیزیم نه والا از برنامه خود استرانه نبیزیم ما زوانیت کم از امی ببیشی جمع پبر بیشن باشه همه شان قدرت شاو حسب کم ایو بکن استرانه که اوشه هب بار جد کارم بیشن چه اوشه چه بیشن و دیسم رکمی که خلاف چه دکار بیشن چه دکار بیشن چه دکار بیشن چه دکار بیشن چه دکار سرانی مسافر مت مدگوت چه بود نای بیرم خلف راسته مپرد گوت خلف چی شد بی تشته کی چی شد ویلی خلف خلف بینا خواهد زربانی باشه <laughs> بس Gava az bejim saz müsaade bejim. Gava tu bejler var. دست بک از دست بکم Fark mı? تمام تو لی دست بنده عولی از دست بکم sempre Yani şey, sen şey, <laughs> ben diktine ama koyma. Kendi birinci dedi bir şerime serstan bol yapışırdı bir şey. Dibi Hodye şuri Mısrime. Usta usta dibi eteri. Ben Kürt sanırım. ben de Kürt bejim. Ne usta hendik hendik hemen gerek istana bej. İca sıfazım inki bahsen kabı ki. يعني aramcı galiba sahip ki ama <laughs> aram bazı sadece fon müzik bir de. <laughs> yani yani tükengi hatibede mesela dengbeciye jibede legerine ki tüpeketi yan malbatede ha bu derjib apeko garip begirta yani yani pişe tüpe hesiyayı yani şu tu dengbeciye. Rastı şey, şey. yani e, küçük ahya kadar jibede ama Gələk baş nə bilim, mən Qundudqud, Divananda, Şəbirkanda نزدیک 8 سالان استانبولی بیشتر از استانبولی پروردا مزو کشی ما او کش ما دید بریاوی بود یعنی دعوتان ما دنگ دیگر دیلان اون شکل ما بود و آوا بشیدا دنگ بجیم هات گفت ام براستی ام ویدت هات نلیا شب بیرکان چند شب بیرکان جم داخل بون اما نسکه چار پنج سال هم گل موزیک ایجاد کن گل موزیک ایجاد بیش آلبومی که حاضرت که او آلبوم کاری که بحث هایی که شاوا یعنی چه طرز هایی تیده یعنی جسترانی کی هنه تیده گلرینه یعنی یاتب خونه تنیک سندیه اونا من براستی یعنی همجی بیجم یعنی ساده هشته لوری که ملی هکاری ندستا جول امریکی ولی دیتر سترانه که ما مختص یابن تایم او جی هنرمنده که هیجانه سلا بخواهم برجی بود شیمن ولی حسن آقای جزیری هیا یه دیتر dil ve strane dilip strane herema colemerge hene bi geleri yedji çarpenci bopinem stran. Ya babir ya babirete e, stranin çi rengine yani ya beter, mesela babirete betir çi tarz insan diye. Yani şu bejun straye. Betir yani e, evji eyhok dibejin yani jî e, سر میرانی هنه سر شران هنه و سر شران هنه و اکسترانا شەکراوە و ڕەنگی هەنا گرکیم لیز که لەیزکم گلک مثلا مثلا لیز کم هست هست به بیزاده سروی لیز که سترانێ بۆ پرێم هنه و یکشی یەکشیمە ئەلبومێدا خاندیم. وشه بیزاده یکی جلو میگی حتی بو اوکی شامران جر کشم خوست نمکو از پی بیزاده قی سترانه که نظر به مقام آلیستی نیه مقام آلیستی که اجی سترانه و اجی حیات بیشه وک خلف یعنی نا آره، آره. خلف شیم لیستی که خلفه و سترانه شیم بله بله بیا رای آره دا بیزاده خاله آرامن <laughs> بیزاده اشیر نیه آرام خوزای بیزاده نه اری اوجی اشتێکی هەریمۆمانە یان هەریمۆ جۆلامێن چما بەیزادە بێگزادەیە ئەسلی کورمانجی بێت گوتم بێگزادە ژین هەبووە بێگزادە خالێک مژێ هەیە فکرێت یەشار ئەو ژینی ویسکارە سە هەندێژی لێکۆلین کردین ئاین وێڕنگ وەیە بێگزادە و ئیرانێ ئیراقیژی هەنای پتر هەندێک هەندێک زانم جیزریژی بۆتانژی هەیە ریزه جلمرگی گەوەری زەفەنە شەمزیناژی و وش بحثات کردن گوتن بیزاده؟ بچ بووە بیزاده بەری بیزاده. بچ بویه بیزاده گوتن بیزاده و ئەوێ کۆچەرتاتن یت قەرەچ ئەنجی زور ند زۆرنە لێدان نوان بیزاده، وقتی تاتن گوت ام بیزاده نه یت Begzade-i Trastiji e, Paşivan e, Çabecim Naivan Hov Degiş bu Girne Beyzade Trastiji Beyzadeci ne bu? Begzade bun e, yani Ser... begiti miriti ne yani. Ne alakap miriti? Beli beli begiti heye şaredariya serok şaredariya ya evvel yegeveri Begzade bu. Sertip Yaşar Babbiri daykamı ne? evci e, gel devleti gel e, malbata barzanivan e, hindek şolkirin bu serhildan anji Ali Karyav hebu ji behendi reviço Irak'e yani evci mezna geveri bu. Türkiye bijin yerli. Yedi geveri bu. Gün ditvan şemzinan hene vandera. Yani binemalak esliye Yani çen serhildan Yani ev malbat aşirike gunda bu ya nama bajir bu. ژهمنا گوندان جهبون نابواجیر Yani bu çit persim jiber ku cizire ji mi gerek ditine yani gerek kes xotxwazin begiti ve kavmiyin çirokin usta dertxin gerek çişten tebliğ veren. Çünkü herkes xwazi xop ki asilzade. Yani li Kurdistan'ı mı pir herkes malbata xop kurtir. Asil yani malbata ki asil begiredim yani derek gibi. Mogu gelu lüedi jî ev ya jî rastî jî rastiya be, ya ama e, cîroka wan jî heye yani. Gotinê wa hene yani aşîrîr ez bawarim aşîrê nûsa xuyayî dîrokê de hene yani xuyanî dike ji xwe merduka gerek hebe heke tiştek wisa be. Rastici binemala xalê min wan yed, beyzadan, ev rêbertiya wan jî heye. Hmm. E, ji berê ne wisa? Erê berê derê var, ustraniewa listikava çavaya listikava yani, yani grane listikeke grane gelo çünkü e, mesela listikimsa bak segavi yani grab ve yani begiti hep be yani ve listikede grani ke he yani yani grani tilyani he yani vejin tilyani jipe tilyani dediğizin نابو لیستک کلک جارن نیزی هفن یعنی تشتن هنه نابی نوادک و او ناب لیکنه لوما هست برسن Vallahi az baş nizanım ama hendek e, leyiz henem e, bej yani e, sıtran stran heye ve leyiz heye gerek ya stran görek leyiz ibe. Em bejnevi selika. Navi ve selikaya. Selikayı çi yani? Selikayı yani e, görek lazy sıçranabilir. Şey. Yani bu terbiye lazy. Evet. Hmm. Mesela e, vakti e, Şerhanit lazy'in sıtrana hicilok gibi bejin nabit. Bizim görek seliki ne? Seliki yani usil. Ömer Beyci o silavi uslub yani selika gotine ki orijinali. Yani ne bistu. Gotume ne bistu mesela akşi davul üzerine halef mesela beri davul üzerine letkisin. Çünkü kaydin kevin min temaşikir. Mübala koda min asinki fikriymiş. E, Ser liska halef jiberku tuzani gazi ezin şehir ki ezin şehir halefe şuvi gazi ki o jibu havdu gazi meydan etkin kupçu şehir bikin. Ve evkede ritme de mi gerek ki güey koda ev ritim ritma evkeye vakuku Osmaniye'de jibo ki mazın e, davulcu yavuz. Tamam davulcuya bunca boşlar geldi tkrin. İca evri timci minavi timci minavi vakuku gazi şart ki listik az beri kuadim ritmik çi. Şey. Çengeva e, hemen ritme dedi çi şey, bu vakuku e, çavejim tamaşavanın o gerim tikin şer gerim tikin. Beriç ki ev listik dibejin ev listik de listin. Avaşer. Ev kutu. Çişten diyor ki Geride hebben yani. Mesela şer, müzik, bir nezi hebben. Tüçet fikir servi. Hindeki e, yed aliye çeliyan piçek e, evekir. E, mesela listeki tvanji leyzi tvanji görek yani diroki çekirine. الودین هیه لیزوان الودین زن وقتی الودین ها لیزن مینا تزبی دستی خواه وسات کن به خواه اردتن سهر خواه تاینن بیجن علی آقا تو بخیر هاتی سر پیش بچن علی آقا تو بخیر هاتی به خواه سه جران اردتن او معناوی جی و آنه همه شره e, me'nawî jî anê em ê çine şerê gel Ali Ağa evli خیر هاتنا ود کم پاشیجی چه نشره evli istik ne mana o ve Mana şu edeti yani. Evet. Aludin hocam zaten e, serildireke kevne. Evet. Pensas salveri jihaya hemberi mire bota seril dahi. Yani seril ne dayan bejin mire bota dahi getirdim dahi kuştum. Mesele ki tayve şey. Me berhep kiri bulungi. Em stranik jwa gudar bikin. Ehm, strony jakim Gielik bieżyn, tevia, mailami. Pevra bieżyn. Mailami, mailami. Ehm, Gielik bieżyn, tu bieżyn, az teve girin, çikanki. Kerem ki. Just go med i Gelek ip dilim bu. Sani nani. Abi makam navi ve makamı çiye gelo. مرف چی نم yani makame ki taybet ez barım gerek stran bir makami de hene lüve hereme merif naveki let ki yan Yani görek listik an e, tilyane dadı değil. ev tilyaniye ne olsa Yani anji şerhaniye cölemirgi. Hmm. Şerhaniye orama cemme cezbim grani neziki توكيد اي جيراني جدتها جيراني تيلي استنى اي جيراني تيلي جلكي خوش بيا استرانكي خوش وقتن مرف ببيجي بويدي وهرمي ده استران تيرا خو هاتنا بر هب كرن يعني gelek çırp şey değil merhaba. Ve şartıma yani yani hiç hiç şey ve şartıma yani kesek yani berhendi اوکی naket yani صدا نخواهد تید اما استرایت یعنی یه نهبیست گله که هنه Nur bir şey zinde tepçe göhdariya mazınam biket. Lengeji tid beri hene. Minak fikri kaya. Yani pence salan plakaklı ve şartima par ne pera peyda bu. Metaza zani dengbece go sahaya gever. الله الله پنجه سالم من از زانیم چرا یعنی قیدی کریه Ne, نوشاندیه نه نوشاندیه Korevi nizanım e, ez bejim Korevi anji nevya bu evektir. E, İnav havete YouTube'ı hem kez e, guhi xata. Gotin me dengbejek olsa bu Çoğu menedit menazani pence sala bu veşartima. Ee, mesela هرمین دین آقاس و شرطی نامینه جبر از بین جغرافیه گلو یا بچه coğrafya هنه یعنی اردنگاریه مر پر زنارو او کنه bir şevde و قدر دجین ev cihe. Belki çiki cüreme ciki tacbe tacı. Mesela merdin ne olsa ya merdin gerek tiş tıkavme bu tesiri napçe etki bu napçe yani behtir çun heye Em geografia, جهه پان میرین یه آلی بله. پانه اما یه آلی محمد چیانه زهبون تنه پاچافتینه پشتیان دا نابزن آرام دا و آوان دا لاتان دا برای چندش بچه که پاچافتی ما پاچافتی؟ یعنی کلتری که خوشی آمد بشرتیه یعنی مثلا پیچی هایی وقتی کسی راضی تن تشتک بوقت احسان خواهد بشتی خواهد پاچافت قامت تعمد بشرتي باتشارتا إيه وقتن بسا اوكي بكن <laughs> تشتي قربي تكن قالي إيه، تشتي كيوسا جو بيجن خوش يا بيز بيكانو كان لوي هرمي ام بيجن مثل گله که زنه و گله که برای تو داره تو میگه اون ترسون شکی چی مینه و گل چپل نابینا خودت بیشی ام ترسیم گله مجمع نه نه آج نه چی نمیشه میردی نیش بره هر من دیشه نه راستن یا ودم نجی یعنی و راستی هری ما مجی پیکنو که و هنر ام بیشن ترانه لاقر دیم مثلا بیشن دمکی نزدیک تا ارتش شد لهکاری زلمه چوب قطع پنجه gün çadır ekle girdi. İşte kata de ben ertesi şey, balkon eda çadır ve girdi. <laughs> Mesela ki adam bana zahmet az varam gerek bir tümün e, ne ama ne bir sikirme bir <laughs> Ne Öyle kıldım. Bedi نخو ام دسیستان بگیرن سرپ تو و هدیه دم خاطر بخوازن و ها بود پریک آه چه دوی سلام هستی به زمان بیام هست هستی به زمان بیام مبسوطی است خوشی مکمالی جبو زمان جيبو زانب حیران درابد هو یمان هو یمان قربان درابد لو یمان خوده حیران درابد هو یمان هو یمان قربان درابد لو یمان خوده چینه بزوزانا هو یمان هو یمان چینه بزوزانا لو یمان خوده کبرو کچی کب هو یمان هو یمان کم درانا o yaman o yaman Begimdir یمان هو یمان چینه بکری یا دلو یمان خوده کبرو کچه کب هو یمان هو یمان شاخ بنری یا دلو یمان خوده خل پس سنگاب هو یمان هو یمان رکم تلی یا bakmadı Pul pasasında bu yaman o yaman Rakım teli yadlo yaman akmadı Ali helo, heylo veylolo Berhanesi sev heylo yemmani سكرهنا ويلو ويلو ويلو جان شرب هنا حيرانا زملا شركرد باب خنا ويلو ويلو ويلو شركرد باب خنا حيرانا زملا سيمتم تيمتم حورني حورني ورني ورني أسيمتم تيمتم روجي سجارة ورني أسيمتم تيمتم حورني ورني ورني أسيمتم تيمتم روجي سجارة ورني أسيمتم تيمتم آورنی از تیمزم تیمزم روش حس جهان آورنی تیمز بران سوره هاورین ورنی ورنی تیمز بران سوره روش حس جهان آورنی تیمز بران سوره هاورنی هاورنی ورنی ورنی تیمز بران سوره دانه حس جهان آورنی همیر شهر زوره هاورنی ورنه ورنه حول رشالك زوره روجي سجاره ورنه حول رشالك زوره حورنه حورنه ورنه ورنه حول رشالك زوره روجي سجاره ورنه عسي مزن تي مزم حورنه ورنه ورنه عسي مزن تي مزم روجي سجاره ورنه ne Teymezim teymezim havarni varni varni Ez roje teymezim var ne? varni ne le le le ne vay vay ne le le le sevram ne vay vay ne le le le ne vay عقلك ملي لي صبرا مني واي واي ضل برا لك خوشا خوشا واي واي وان غبران لي لي خوشا خوشا واي واي وان غبران لي لي خوشا خوشا واي واي وان غبران لي لي خوشا خوشا واي واي دل ختيت لي لي لي وقالوا قرشا واي واي دل ختيت لي لي قالوا قرشا واي واي دل وای وای گل خطینت لی لی لی قالو قشه وای وای ممكن لی لی لی سیرات الشواي واي ممكن لی لی لی سیرات شواي واي ممكن الليل صفات شواي واي ممكن الليل صفات شواي واي عقلك الليل واي واي عقلك الليل مالا مني واي واي عقلك الليل صبرا مني واي واي لجیهانی گودارت کم تقده هفان نو اف دنگین خوش برادرین هیجا هر اینه لشهمارانه درد کبن ام هیویدار نونه جکر کاربم ورن ویده و گودار بکن ji kesin kesên ku em ji bo kesên nizanin vêde em navnîşan jî bidin îstiklalê girêda îstiklalê e, bila rajin pêrîsa xwe pêşî <laughs> çend saniyen bisekinin e, ê ku me gudar dikim bila binivîsînî ji xwe re girêda îstiklalê li stenbolê e, kûçeya sadrî alişik kafe her îne havale misto o aram الجاليه كبدو از موسيقى زندي شتكن ام هيفي دارن شبکه خوش بدليوا بي هون تشتك توازن ام دو بیشن سپاسیات داري و نور رادیو میوان داريا هوا برنامه که گلک خوشه گرمه سپاس دکم و هر و حاجیت بیشن به داخازیه یکم کردستان کی آزاد هر چهار پارچه باشو با کروش لات ڕۆژەوە به ئەو شەر و هنی هنی بلای دینامە بچتن ام نبرن یک امی براستی بچن یک بو یک ام داخذی من اوه ام کرد بنە یک دستی عبدو بگرن و ئەف نامه دا بچتن و با آزاد گل یک بجین جارک سپاس دکم که گلک خوش بو به انشالله ئەمێ جارک دیجی بن میێوانێتە گلک سپاس کرد سرچاوه سرسرا ایشالا از مازمانی او بکیم ارام تشد بیجی از زور سپاس بو میوان دریاد داد کم گل اک برنامه اکی بو گل خوش بو سپاس از سپاس کم جبو رنگی و جبو دنگی و مینه خوش و برنامه اکی نو امید به هوره بل لجیهان گوداری دکم دون که madrugada es el jardín que un poco y la cámara está anida. Yo te escapé to muchas voces, me Merhaba, e, Valey Fikri. Khayrati. Ee, işev e, gayni e, mıste e, fikriji, havale fikriji mevanemine em hemen tahiyeci rudinin e, em hama beje em jirani hevej. Ne olsa? Aynı sayı. Aynı sayı. Tübkirati, serserati. Gelek spas, havale şivan. براستي از كيف خوش بم گو اجي تبلي برنامه تبوم و برنامه تجي گلك Kelek سپاس ایرو برنامه می سزونه بگیرن ama tabi payız emediyse yani gelek bername şu hatına girtim vega jiber havine sezon girtine payız ediyse de spetki e, bernamame ya ve sezonu isalı yani öyle ökbe hemen daha yükün bite hemen daha yükün e, inşallah fikri ez bu ku kesin ku tenasına kinem bedin nasin موزیک موزیکی مجلبه از فکری قبلان باش دیخو ام ماردینینا نسبینه براستی ام دی سالا هزار و هشتی دا لباتمان کرجوسی یعنی کرجوسی گریدای باتمان از لوی دی چه بوما ام وکی مگوتی سالا هزار و هشتی بات مردین نسبینه و ام لواد راجیزی دنمان وەکی ئستەمبۆلی بیست و پێ ساڵێ مەم ئەستەمبۆلینە دکارم هەڵە بێژم عالیە ئیزمیرێ ئەنتالیا مە زارۆکتیا خۆشی وڵات دەرباس نەکرد تەواهی لوی عالیە ڕۆژ ئابا یê cihanê wekî Tirkiye me bêjin bajarê Tirkiye rojava Vadra vêtirmayî Belê em vada vêtirmane Boçê yani ev dilkoçeriya te hedaretine yan bi sedemên ekonomîk rastî ez halo dibêjim wekî hemû kurdekî got goçber bûne ji ser axa xwe ya hêja em jî wisa goçber bûn goçberiya me jî me nikarîbû bi rehetî jiyanekî berdewam bikin û gora xwe em jiyanekî ava bikin her tim zilm û zoriya li ser ma هەی هەرتمژی ئەم وەکی ترک دەبێ زۆرلەمیشی گوێچپەریە دەکردنیش ئەمژی بووی هاوی ئەمژی هەرتم لە حێفامە و دۆشەک ئامە سەر ملێمە و هەرتمژی گوێچبار بوون ئەم بێ ئەم شتە straneki tep tepxwe yani nistrana bixwe erê em yek pişta gudar bikin enstrûman nîne cemme em sara pû hatın kemasînên çêbû Բելի։ Բեն ստուրման ջիբեմ տկարն գուդար բքին, ամա տկարն բեջին բրաստի գելեք ստրան մնվիսինա ու evini evindari էվինի, էվինդարի գելեք նվիսինա beri naji Tenki dane hünermenda yan Beli beli vaki Jim hukumt ki Brasti mi gelek dane hünermenda ji Aslında dikarım bejim hünermendi Ne hünermendi navdar Hüner yani ev kesi ut hozanın hozanın içine davet davana ki وهناك جيش تاني جبونا موزيكي براستي خباتي دكن مدانا قلق آجي وقلق جي قليبي واشي كرنا وكي استرانا قولي اشترا بيجم اه حيفاد لي مبراستي من دا كسي مگو ازی قلیبا وی شکم لاوکی طوری هبو او جی نافی هنرمند آواز ستران گوتا بی کسی گو گوتن نافی هم دکارن بیجن یعنی وکی الهام باران هوزان جلال اشترى بيجم دنيز روجهات نورجان عليا فيندار يعني قالك هوزانا اشتا قرتنا نو ساف بلي بلي تبع يعني استراني من خدنا وقلبي واش كنا قالك اجوانا تشخور تشتكي تخوازي تشكي يعني ولا نفساندن و هەواڵێ شوارن براستی براستی دەما وەکی بەری گۆ ئەف ئینتەرنەت دەرکەوێ موزیک û stranbêjî û ev tiştekî gelekî hêja bû gelekî merojiyê kêf didît hele dema got radyo me guhdar dikir me jê kêf didît lê îro ew kesê we çê dikirin jî bi rastî wan jî karek dikir lê mixabin îro ne kara wê maya û ne jî kêfa wê maya mesela ez dinivîsim gelek ji minivîsandine û gelek didime hunermend û hozana jî lê mixabin ne ew kar jê dibînin û ne em karin kar jê bibînin Lê belli nabe yani mesela e, yani yekî wisa emrî ez bêjim navsal yekî jwanî zilamek tê min çarna وقتی خود زود هاتی استانبول و dönemi tabi ketiye piyasa un kapanı ve dönemi tabi kaset peretkin falan beman Ayrıca şu kadar bu saat çen strana ne sen de daha çen hünermenda. Beli. Bu demir ev stranin hani prihatına Pejirandin wek em bejistranên Yeşilçamê. Belê, belê. Zilam dibe ana ji ez perê wa dixwim. Me hê milyarek ji min re radizê. Hingî digo pere nedikir. Yani min hema wisa belaş min ew kir piştî ku min dît ku pere dike go tiştekê ez barim hunermenda ew dikin yani gava yekî wisa karbînên stranî. Meseme, meseme ev navçeya wekî e, derneka ژپەرە ژپەرە دیگرمەند بەێ بەێ دگرن دگرن یعنی براستی بێواڵە دەبارەخوانا سپیر بوومە ya o e, ki, ئەم بێژین تەقاویت بووە بێ دەبێ یا تەقاویتیە perenak ya, az yani jiz behtir jivas stranes qızış yani hoşka aqlima havanı mı zeletrin bilmisanda. Ne usaya? E, Zinam vega usad debeji yani e, bu dönemeci ya perenetkir demek ki. Avqas perenetkir. Şu qara nimsan diyorsa dayahin kese li pişre pere kiriye. Yani belki yateşi ama sıba da sıba belki Biraz deh sal fazla saldın Kurdistan olsa ava begeş bebe hoş be. Hem hinki ser aha honki ser firazdır azattır hem bejin belki pereveki ingi. Belina be yani. Biraz di strana gule strana gule dinav bera kesada gelek li guhata guhtar kirin u gelek ji hat hiskirin ji bergo gule مجبونا خرماخان ویسی بو من هر سه دلی خوانی بنا زمان و خوش گلک و چی بو چونکو کسی گلی گودارشت که گلک جی گلک کسا جی خوند ویگا گلاتا جی گودارت که آنا آنا از بهار مجوارا گوتی بو از هرم نور رادیو از نشاشم او جی گودار دکن اینا خصوصا اول جبو گلاتا جبونا گلی سپاس گلی سپاس ده باشه جبونا گهداربان نور رادیو جی em birav stran herê jiwanakê re jî em dikarin bêjin strana gulê tamam em ê gulê guhdar bikin gulê madî xwe neke Bakı ma goti enstrüman. <laughs> Enstrüman yani belakes kusure menenerin yani bir şekli cidden ki horutur jidert ki ez benim Belli. Hoştire tamam temi enstrüman u müzik u kalite ki bu sebep جان ناجی وسا خورو به باش بلکی باشترش belê belê dibê gulê madê xwe neke Gülê madê xwe neke neçet bextê tema nebê te dev ji mê berda ne dîlê milbatema Gülê madê xwe neke neçet bextê tema nebê te dev شیرینا شوق و شپال هوار دلم میزینا دلم اشتا حست که ور بیرینم بکوینا شیرینا شوق و شپال هوار دلم میزینا دلم اشتا حست که ور بیرینم بکوینا Kemaçe geci serelefa jviruke tevak seva hatta sağım ledine min haram beşte peva Kemaçe geci serelefa jviruke tevak seva hatta sağım ledine min haram beşte peva گل ماضی خو نکه نچد وقت تما نبت دوش می برده ندیل مل باتما گل ماضی خو نکه وقت تما نبت دوش می برده ندیل مل باتما دوینا دل منی هر درد و گل منی هر دایم بر مات غلطا عمر منی دوینا دل منی هر درد و گل منی هر دایم بر مات غلطا عمر منی بنشظر يزينا في دلينا حالنا حتى صغم لدينا جيت بيفا بكاسنينا بذم كاسنينا بنشظر لميزنا في دلينا حالنا حتى صغم لدينا جيت بيفا بكاسنينا گل مادی خونکه نچد وقت تما نبت دفش می برده ندیل مل باتما گل مادی خونکه نچد وقت تما نبت دفش می برده ندیل مل باتما گلی سپاس گلی سپاس خوش كذبت خويني گلی سپاس وجدلت نفساندية اری باور بکن وجبو خانم أخوة اری والله لي از اه، تشتك مفهوم نكر تشتك مفهوم نكر زاني شي هوالي شوان من افستران جبونا خانما خو نویسی من داهنك اه، کسی گوش خالد به هوزانن براستی هوزانتی نتشتکی ولو بچوچکا و نتشتکی ارزانتی هنرمندی جو سایا ایرو اه، جسد و پنجی صد و شست افستران مچیکرنا ez hê nabêjma ez e, hunermendim û ez nabêjim ez hozanim jî yani ez ew kesê got ew biryar xelk didê eh. yani e, min ev stran ji bo xanma xwe nivîsî min da kesek e, kî go strana min xwend ji milat re vê dibêjê dibê min ev strana hanivîsiya û bi fikre qilîbê wê çêkir bi nêvê rêyastikê dinivîsê fikirî qaplan yani çiqas e, tiştekî şerm û çiqasî tiştekî eyb e, xanima wî jî jêre ji milat re dibêje ev stran ji bo namı çêkiriya فرصة يعني چقدر تشتكي عيبة نفسها يعني استراني إيه. بدمتا وتبين اولا من افنيفيسيا وحال بقي قليبة دركة في قليب جبرنا بنفيسيا فكري قابلان أري يعني إنسان يوسا أو كهنة يعني أم بيجن إيكو إيه، أم بيجن نيرين كيوسا براستي أز- خو مجول تكن از كارم نافيا بيجم لي نهي جانا قو از نافيا بيجم شبون اولو از نافيا تشكاوي ده بيد تبالاتك شان من نافيج نقود يعني دماز نافي بيجم كسي بيجي راسته هوزانا <laughs> جبوي من نافيج نقود نافي نا بيجم جي خوناست كي بلكي اه، جارنا تشتن هنا تدي اه، وكي بلكي نهال ما قهدار جدك يا وكس Mesela vi milli ve hoşyam çünkü mesela gerek strambeyşene اینکه زور دادن خوشید یا تا خورو درکتیه مثلا بله. تدبی ماده خونک بله نه جوا که ده گوتن مثلا هر ما میرتین باتمانی تی کارانی هرما- مسترانا da من نبی استیاف گوت بله هرما مردینه هرما باتمانه وکی اه، روجاوا قامشلو طب- مثلا طب. لوی هرمی افت گوتن تینا گوتن براستی fakat ser rojava ta gotun ani ama em tiştin bejin derqi rojava بله بله بله کرب کرد jiber ku em pêtê şinjî yani em weke ku erkeke netevîjem dibînin ji ber wê ki yani bername de timi ez besa rojavat kim tinim roja veji ez barım nozdeh me nozdeh tirmeyi e, li cizire hattani ez bavarım li Siruci neşta Siruci روحایە e, xelk ev zorê bidin sînora بۆنا Çünkü Hatta mesela bejin e, cizire, cizire botan hatta kantona cizire övme şekil darxın. Sürü cici hatta ni kobani meşeke mazını ve şekil de hazaran insana ve tevlibin. Bele. Em bak dahuyani kem beden işi, Brasti. E, herkes bak erkek netevi bebine ve herkes bizanabun ve hestiyar e, duruşmaki xurt usta tevlib bin. Çünkü Edi rojava yani bu embejin sistema kurda. Sistemeke embejin özellikle nizamçı kuatın tekin guartin. Beli. Le bemin sistem sistema diye, Embejin kurdu adet u örfa örf adeti kurda dahili sistem etbi. Belki jive keji çar e, devletin havirdor me peçane u devletin mazıcı ettirsin. Loma belki av küçük yani har sermedere etkin u ev devletên din jî bin ve alîkarî dikin û dixwazin e, rojava bin bikeve ser nekeve û hebûna xwe nedê qebûl kirin براستی او تشتێک وتی دەبێژی gelekî rasta lê tiştێک و ez jî bikarim bêjim ev heye hevalê şivan birastî her dewletekî serbixwa بپارێزێ و دەولەتێکی گۆ ji bo mafê mirova gelekî hesas bê vêya baş bizanim got dora xwe napêçê bi têla û bi hendeka û bi yanî wekî mibêjin qemera fa tiştê wisa zaten gerek wê nakê çünkü dewletê serbixwe û azadin û dewletê mafê mirova hiyê jî diparêzin ایرو فرقاوی د به دولت کې وکی ترکی وکی عراق وکی سوری وکی ایران او کلک دولت ایولوژیګو لسر مافي کسا پراستی تجارت دکن ولسر مافي کسا جهی د پرچقین توري اوازات گرتیا وکی تسبیک اخوا مرف دنیری دولت مزن ام بجن ای اوروبا امریکا روسیا افشی تخوازن اف سیستم اپرگال بوساتمی بدومه و ئەو ژێت خوازن شۆرەشە ڕۆژاوە بن بکەوێ هەتا جواتێ چونکی سیستەمێکیش دژی وایە یان بێژی بەلکەم بکارم بێژن بەلکی واناژ سەر و بن بکەی چونکی بن بێتێ بەکو سەر بە پیلان کریە ژوەیەکی بەلکی زێدە مڵەتێ مە ئێ باکوورژی هەتانا ئەو قەس پێم نەکرد ئەمە بێ تالی ئەز باوەرم هێدی ئەو دەرج پێم دکی حەواڵی شێوان بڕاستی کورد نە کوردی بەرینە ایرو دلی دیروکا کردات میزینی بفکر دسو سی سرهلدانی گو نفسه یا سو سی سرهلدانی گو چه بون ایرو سرهلدانا هری مزن نها کیا و روش بروشی گشت به روش بروشی خورد به yani evşiş bona kurda rastî dîrok ki gelekî kirînga û gelekî tiştekî heta ez dikarim hal ji te bêjim eger go devlete ki vaki Türkiye ya vaki Irak, vaki Suri, İran'ı zani bana go Kurdistan el Irak'ı avabe belki Ali Kari da bana Saddam Hüseyin ez bu kadar gomani dama hatta ilot balata bıkşeni yani Türkiye şu Ali Kari da yani o bomba ki, bombayın kimyevi falan bana در باسی رقیب گلک تشتی و در کتن شو خودی تده ایرو جی تده براستی جی اف ایرو جی کیل جی چتیا چتیا اشتی پشکری دیدن تیاری و در کت چتیا اشتی به همو همو امکانی خوا دستکدانی دا یعنی از بخوا ویا باور نکم گو ترکی لهمبری اشتی بکوی سینور دا او تانگو توپی خواه لهمبری وی ترورا چتا امی بیجن بکال بینه براستی از ویا ندوی بحوری دما یعنی مگود یا وکی تجنها آنی زمان سر هلدانا کرد سوری روش آوا اف تشتکی وکی گو شخور آوا بو چه بو تشتکی ند حساب دبو براستیشی نه تشتکی net hesap Belki da hesap Bulgora edenin bu Türkiye var. Suri gibi. Yani mesela Suri veya Suri betir İran dağıtın e, haberden yani ser İran'ın Usaya, aynı usaya. Avukatların Suri derket li e, az bavar gava Suri nunu e, keliya yani jibakur çun ve de bingeh şukura çekirin. Hazirin çekirin. Beli. Jibo sağlıklı saldın. Şkovu saçı bu. Sağlıklı sal doğum kir, doğum kir her kuçu dijvartır çi bu. Bu her şeyde haziri kir kurt e, lüvede oraya kıslın kirin. Beli. Beli. Yani akıl tevgeriyan. U gava ditin ku yani tamami xirad ve iş u ev kaxwa ilan kirin yani şoreşa xwe ilan kirin. شورشا ایلانا شورشی برای دلال براستی مگوت یا دیروکا کردا دا هیت ظلم و زور و هی گوچبری ما افتید دجزاروکاتیا خوا و حیاوکی ایرو براستی جی ما کیف خوشی هی ندید هی دبن ظلم و زوره و هی لدوف گوچبری ام گوچبر بون براستی اگر گو ایرو تجمه بپرسید به جیانا ترکارا جیانا عربارا جیانا کسارا بی انسانارا ژوێ خۆشتر نینە گۆ مەگوت یا بێ منفیعات بێ منفیعات ئەگەر منفیعات بکەوێت شتادا و چاغی ژیانش خۆ نابێ مەسەلا ئەز وەکی کوردێکی گۆ بڕاستی بە کوردیتیە بە ئەز گەلێکی ji بۆ کوردیتیە ئەز چکیمە دەماتژ من پرسی ئەز دەبێ مخوەسکا گۆ خوەسکا گۆ ئینسان تەفزانە با و ت حرب شەڕێ مەزم گو مثلا وکی ایرو ترک دبیجنی ام برانا نوسه yani ez dibe xweskago berîneha ev tiştê got kuştin û û xirakirin û şewitandin di navbera ne Kurda ne Ereba ne Tirka navbera kesî de nebana her kesekî jiyanekî biromet û xweş mevdûra jiyabana yani ji vê xweştir nebû lê إيه، ما قلت يا ذهنيتي يعني أو مخي واي جو إيه، جبو تبيك يعني أم يك كرنا هرتشتي يك آل يك زمان يك يك, يعني يك ذهنيت شخورة بس شخورة شخورة چينا بي بفكرة ایرو تنه دوی استودیو یا یعنی همچه خلیفتی تخوازی عربا آرژی دوی از عربا آرژی بکم بخم کنترل خود عرب چه عربی خبر دن xwe de Arab jî Arabî xeber didin. Çawa tahmil bikî. Ne ew ya İslamê, zimanê İslamê. براستی براستی عرب جی بهوریا واجی نمایا یعنی مثلا ایرو به چاوا از خوره ویاد فکرم اه، دماغو از اه، بچکی برفره فکرم از دبیم اه، بهوریا مرو ضعیف دبی براستی جی ضعیف دبی جگلک تشتار ضعیف مم. دبی اه، چاوی خود بینی نگوی بگوی خو یعنی بدفاع هستکی مثلا چی چاوی خود بینین و به چاوا خوش دکن و بنلقي مرو دخ دكولن يعني مرو فيا باوري چك دبي يو عرب جي اه، باور دكن باوريا وانا كي هو مثلا اه، و سیاست مداری گوت بیجی نافدار وکی اردوغان وکی اه، اوروپا براستی باوریا واجی بوانا که نای بچاو از بیجن باوریان بوانا که نای یا واجی بوانا که نای لیک هتن ناواوی دا هو کار نخوا درخن براستی جولی چه بویا İnşallah ve bak bomba desteği var da bir takı. هیب یا ما خودیا Abqa spesiti xistin rojlatan abi. هیب یا ما Taşeroncitiya خودیا Amerika گو و خوشی چه ببی İsrail'e خوشی چه girdi. ببی yani داخواز ما اوا براستی جی Yani tişte mefhem kiriye valla hoşi tiştek çenaye. Yani edi ne mümkün pişti ve tişte saati no mefhem kiriye Rojava Rojava Kurdistan eskarım via bejim. Edi bu ya Vietnam'a Kurdistan Vietnam'a ana. Em bejindama beri Amerika çıka ser Vietnam'e de çu. Amerika nikari Vietnam'e. Türkiye nikari Rojava deskı. E, kontrola خود yani ne kare mümkün yine çünkü insan ve deneminin hemi ve de şu kadar bakın Goristan değil sadece de nakerin çünkü ede bu xancera kurda kurdi em bejin des براستی مگوت یا دسپیکی جی مگوت کرد نه کردی برینه کرد شیارن بفکره دماغو وا چتیا لسوری شل عراقی مثلا شری دسپیکرن و هاتنه بسر بسر کردا دا یه پگیجی گو از همه از بو برای خوی کرد همه و دمیجی دنابرا کرد عراقی و روجاوا دا لو کیف نخوشی که که هبو نبسایه ئەف هەبوو لێ دیسە گو ئەم برای خۆیە کوردرا پێشمەرگەرە ینی تێچێ مانێ تێوێ مانێ و کورد نە کوردی بەرێنە بند و بربەری واشیرتی ئەفدوو بێشن ئەفتشتێ و ساد نابرا خۆتە ڕاکردە هاچ قاس هەبێژی گەلەکی گەلەکی چەمبەرێکی زعیف زعیف مایە. ئەو چەمبەر ژوەری شکاندنی کێسێ نەزان ئەم بڕاستیژی <laughs> ئەوە نەزانتیەش خوا nezantiyan iş gayni nezantiye pe venet şe gittiriye. Em gidin işte guder bikin. Straneki ditri. Bravi em de kanı. amade bi. Em bejin amade bi. Beli stran brasti mi gelek mi got ya mi gelek stran nivisina yek je heba zmanê dilê min jî heye û yek jê ji bi heyfa dilê min heyfa dilê min belê heyfa dilê ya حي فاضلي من جهه ما قال لك جبود من فيسين ياك جي حي فاضلي من ياك جي هبا زمان دلي من ياك جي جبي جدبي شبك مدلو ديك مناك مكسك تفي مناك يلو خدي إيه، كل دلي خور دلي herkes دردي لك شيني dikşîne ما امسا دلی بیتر بری گلک ستران بیجی وسا بلی بری نها می ستران گلک ستران ترکی جی نویسین براستی حوالی شیار مثلا استرانک جوانا دیسا که هنرمندکی خواندیه زینو دبیجه ویجه باکی مگوتی مبترکی سینیا بله شیرکی خدا امی بیجین شعرکی خدا بترکی دبی ای او دلی گو حمو تشتی بمن ددي حس كرن و مثلا تبراستي كردي وتركي بشك جاف جدا يا مرون كاري mantıqa ها إذا دبي أو تشتي جو بمن ددي باور كرن وحجي كرن كات بيجا يعني وكي دلي خرز بشتغلم ما قلت يا سردل بلي أم بقولين أم دكارن هاي فادلي من نها بيجن Tamam em gudar برا أفستران جي جبونا تبي malata Heyfa dileman bu esirete havradı girim derdu kuleta, Oğur beştara heldüften ayıp Aziharım haydi hatretem Tüne dildari, nevindari, tüne havini, tüne buhari, buhadet zalimi, tü başkini zani, ez haram naim ticari. که چیز جوان سوز والا پرم سپی بو از بومکالا جمن دور کتن کما هوالا خودیب ترابه برجا غزالا افسترانجی و صح براست افستران بگوت یا نها من موزیکا و استودیو دخلاص کریا و قلیبا وی جی مقریبا جی بو وی چیکر پیچک نل خوشی مچو نه قلیبا دویمین کسی کی چتکی ای کو چتکی براستی موزیکی من سینان بوزوا او او جمره aranjortiya oynakê çêdikê yani wê hazir dike stûdiya oynakê em dixwênin û qlîbê min jî salîm qadicek ew jî yani mamostaki hejaya gelek de filmi Türkiye'de vaki filmi Türkiye'de ji gelek cih girtiye o ew bixwe mamostaya yani filmaj dikişêne gelek e, hmm. ji vir em silavê xwe ji warê dişînin belkî guêdar dikin înşallah li me em silavê xwe ji şêrê dişînin û wektên ev e, e, her yek çi şey vazî derdikevin yani çîrokek tiştek bû yani serpêhatiyên соцсетежени, Brasti insan ma mosta Said Yusuf min pirsek jê kir wilo ber ku ez bi xwe jî wê jiyanê dijim mi hmm. got ka ez jê jî bipirsim ka gelo çawa ya yanî ew ê çi bersivê bidê e, me mi got mamosta e, aşiqî got erê wela ez her بخۆدی ئەژ عاشقم چما عاشق نەتەنێ عاشقا ئەڤینا گوتبێژێ یا کەچکەکی ئەڤینداریا هەموو تیشتی ئەڤینداریا ژیانێ یا دارێکی یا کەچکەکی یا پۆرەکی یا چاوەکی یا ینی ئەڤینداریا هەموو تیشتی سترانێ مژی براستی هەر سترانێک چیرۆکەوێ محقق هەیە ینی ئەوژی بێگۆمان هەیە ینی وەکتن کارێکی چتکی چناکی ژیانە خۆ چاوە دەرباستکی ژیانە خۆی چاوا دەرباز دەکەم وەکی ژیانە خۆ رازی نەرازی ژیانە ما براستیژی هەواڵی شیار ژیانە خۆ کەسی گوتبێژێ li tirkî jiyanê berdewam bike û ji jiyana xwe razî be ez bahorim kesek dineya çima kesek dineya kîjan kes ji jiyana xwe razî nezanî ew kesê got ددزن ئەو کەسێ گۆ برەحەتی بژبەری کاماوا پەرا ددزن ئەو ڕەحەتن ژیانە خۆیان کێف مەمنونن وچکینە لێ یاما ئیرۆ کەسێ گۆوەکی ما ژیانێکی مگوتیا ئەس بخۆت سەکتۆرا ئینشاتێدا شغڵم وەکی تەواهی ینی ئیچ میمار تەواهی ئەس دخەبتم de dişixulim wekî bi tevahî yanî îç mîmar bi tevahî ez dixebitim carna heval dibe te inşaatê de dişixulê lê tiva çawa wextê te çê dibe tivastirana dinivîsê Tam beravaşi inşaatê de yankı çitki betirmek eko vek mikrofon yani me got ya brastî ev nava rihê min de heye دزارۆکیتیا خۆدا ئەس هیچ ژبیر ezivi ee, küçücük şey bun ize sazak yani tamburek hineka şavutandı bu teni ev dariye mabu yani dariye mabu mıntakak pe vakiri bu denge gojta yani veçi den derkevi tende dar darnakavi ice wilbero şeydi da Wilbero şey dawa ki derbu qame bêjin û min jî bi devê xwe hem saz digot û hem stran digotin. <laughs> Bi rastiya ew jî yanî zaroketiya min de ew çik bû. لێ تشتا گۆ گەلێکی یا خۆش ئەشتەرە بێژم ڕۆژێکی دەما ساڵ 1970 بوو ئەژی چمە ئەون قاپانێ یعنی وچاخی ستران بێش gelek bidenik bûn û bi rastî qedr û qîmetê wa jî pir hebû min jî got ez مل مالی طيبة خو مفكر مقاسات اه، مگوزی هانی دمو دي بيجن اه، تسبيك سازام ميزان دقو حمو تيلي و يعني تيلي نمايا تاني بام تيلي تيلا قالن او تاني مايا اه، مجي قاستا خو كرا طيبه دو مبيل قيداوي كرا وبوي بام تيلي يعني مبيجن تيلا قالن قاستك چند حبستران معافتنا قاستي وزي هر مون قاباني زي پلاق چیارا زی بیجم وای مو دمو قاستك چی کریا و دنگی من اوا استرانی من اون کال مو گهدار بکن با کاونی عجبه نه آن نا اجی چوما اون قابانی قاتا بلوقا ششا قاتا بانی ئەو بەستە موزیک هەبوو جەمال وێ دەمێ مژی کازۆژی ئەس نەشاشم کۆما شیروان نزا ئەولور بوو نزا باوەتیم ئەو ژی لێ درێ بووە نەشاشمم من گۆ کاڤایە مرقاسەتێک چێکریا جەکا دەمۆ کال دەنگێ گوێدار بکن و سترانێ me ویژی جەمال بڕاستیە خودی ژێرازی بێ ویژی گوێدار کراوێت کرا قاس تەیی بێدە ئیجا ئەمش خۆرە لی گوێدار دکن ممەیزات دۆحە کەس هاتن یەک ژێ کۆچەر دگوتن ئەو ژی مەد یا موزیک بوو نزاکی ژان جوانە vê paşiyê min nas kirîje û zilamekî dîtirê hatin got cemal ez em dixwazin pirsekê ji te bikin bi rastî cemal ji got kerem kim bêjin گو اف انسترومانا گو نها لێ دێ لێ گون لێ گوێدار دکن ئوتا ئان چییە منەو گەلێک مەراق کردیا هەردێکیشی کەتبوونە شەرتە هەردێکی کەتبوونە شەرتە چ بە باب تێلی وەرە سترانێ بکە ینی Diğer Gaz- ne? Çiğ. He. Şey enstrümanı belli. Cemal jî go ekeke Cemal wala go wala ez nizanim havaya kesê go gotî jî û بگو به خودی حال و مسئله اوا یعنی سازا من یا تنبورا من تب تیلی قطع بون تنی تیلا قالن ما بام تیلی ببوینا کی چکریا او جی گلک کنیان براستی گو گو بفکر گو کتمنا شرطا گو ما هر تکاجی ما قزانش نکر یعنی هر کی انسترومان کی غریب گوت بون او چتکی وسا یعنی جیانا مده چی بو براستی Vaktin Em hediyeti em berbe daviye ve varın. Bele. Ee, em çen stranendin. Çede bi. Sa gudar bikin hediyeti em. Vaki. Çeşe stran. Magot ya stranak. E, hangi hana hangi hana icamızan luku kijani. <clears throat> Erkan Bubure'nin e, Gühedari Dalal İro Erkan'ın zanım avaca mı diye vakhariya u nizanim e, piçeki hatiye geltini straneke me dîsa wisa heye xwezka te zanî ba çawa jiyana min diçe beyta dixwazê ez ê wê xwênim ji bo na guhdarê guhdarê nor radyo bi rastî stranekî nî nû wa hê min نخوندیل تدا براجی لی وکی مگوتی به طیبت جبوتا و گهداری نور رادیو ام دکارم به استرانی بیجم امی بختوار بد گلی سپاس خوزکات زانی با چاوا جیانا من دچه بیتا Ez vek sağı miridi jim navamın da arupete. کسک خیر خوازم تو نگوش وی در دیر بهدا نا نا نا نباری نه حسر چاوا نکشی نه در و غما هر از چوما جبات نه دل مل بات ما نا نا نا نبارینا که چافا نکشینه در دو غما هر از چوما جباتا ندل مال باتا ما بر و ناچه لێبەر من ناچێ وکسالا من دل پارچا پارچه رس دلپارچەکە کالک جی کالا شب و ڕۆژ من ناچێ حیوا من بووە دل پارچا ئەڤی رس دلپارچە کالا، کاڵەکژێ کالا نا نا نا نەبارینە هەسترە چاوا نەکیشینە در در دوغما. هر شو ما جبات نادي لما البات ما Sarbaş Malatava یا تجیه گیجان سپاس هدیه می برنامه بگیرن دخوازی که گوتنه که بوسا داوی بیرانه که ته به دخوازی و گوتنه گو از بیجم از هیوی دکم جخوده گو ام تف بە هەفتورە ژیانێکی خۆش ژیانێکی ئازاد و ژیانێکی سربخوا ئەم بژین بەڕاستی هەر داخوازە هەر کەسی کارم بێژم ئەڤە ویا من ژیوەکی هەرکەسی داخوازا من ئەڤە و ji bona got ez bûme mêvandariyê te jî bi rastî ez bêj gelek kêfxweşim û gelek spas ji bona te jî û her bijî Ez spas dikim serseremî serçavê me hatî. gelek spas gelek spas Xwedê İnşallah e, demin peş e, payîz em ê dîsa sezona nû dest İnşallah, bikin. inşallah. Hîgî dîsa bi enstrûman vê carî em ê İnşallah vê de rastî inşallah ایرو دنگی ته گودار گلک بکن. ماسی چێبوون بەرگۆ اه، هم ترەفیق ئەستەمبۆڵێ و هەمژی هەیوا ڕەمەزانێ یا جارنات gelek tiş nahine biramero. Yani normal. e, ee, gelek spastikim serserim serçavemati e, ee, gudarvanên heja e, ee, inşallah sezonekê din em ê bihevre bin reng û dengê jiyanê em ê bihevdûre parve bikin vê gavî bi facebookê rûpelekî min heye ji xwe li cîhanê gudar bikin ji wê de gudar bikin heta bername em ê dîsa payîzê dest pê bikin bimînin xweşiyê Hatta برنامه دست Hatta حتی به دونمه سرکفتنین خورد امه دسخن İnşallah Hodep Kurdar be u şora şamer be inşallah me modele ki usa e, minak rojlata navin deme çekin be hevdure dest be dest Eme helin apa çekin ve be minak ez çuma Irak'ı Kurdistan'a Irak'ı براستی تشتکی کلک کلک خوش میدیتن به تشتکی کلک کلک خوش باشور نیست یعنی ناسنامه پروبلم نستامه نینه مثلا نینه و پروبلم کسار کسار نینه از بهورم از بهورم خودی گو اوه به تشتکی کلک خوش جهانه دا از بهورم او در هکه دجمینه مین کریت، ام بجني کسل PCT PCT ketine u dixwazim me bilewitînin e, hinkî ji me dur bikevin em ê tiştên pir İnşallah. şekil ez bawerim hingî modela kurda rojilata navîn de İnşallah. damezrînin serkeftin û her û her em e, ji bo şervanên YPG û şervanên welatê çiyê em e, piştgirî û di sozya xwe em tînin ziman Aynı saya gelek spas u aynı saya eji braser gotina ta eji vakita.